Ebe bizi kont, biziki kontent eh, gira ukandako emaitzaekin, kontent eh, gira endaiarrek emandiguten eh, ba, eman diguten konfiantzagatik, eta orain ebe, behar ditugu emaitza horiek aztertu eta biharko egunean ikusiko dugu zer, zer reinen dugun. Bigarren itzulirako gakoa zaretela aipatzen zen, zein dira zuen baldintzak talde bat osatzeko beste norbaitekin? Be, baldintzak e, kanpainan zehar aipatu ditugunak dira, horiek berreste ditugu, alde batetik sustengu zentro ekonomiko eta sozial baten plantan emaitea eta baita ere ikastolaren hauzian, eh, ebe ikastola berri bat, lokal berri batzuk eh, ukaitia ikastolak bere eh, garapena ziurtatzeko.